بسم الله الرحمن الرحيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون सूरत सवाद पढ़ूं पिया अलहमदिल्ला कुल हुअ नबाउन अज़ीम चओ ऐं रफ़ी रसूल पाक सलाहु त हीअ वॾी ख़बर आहे वॾी ख़बर मतिलबु त क़यामत जी ख़बर या हिन क़ुर जी ख़बर हीअ क़ुर जेको आयो आहे उहो नबान अज़ीम आहे या रिसालत मोहम्मद सलाहु सम्झी इहो जीअं पढ़ियोसीं पंहिंजे मावर्दी जे पंहिंजे हिनजे जे कशफुल इस्तार उद्दी अबरा रशीदीन महाबद्वी साहिब जे किताब में हंतुमान हो मोहरिदून हिन खां तव्हां मोह मोड़ियो था मोहरिदून एराज़ करियो था एराज़ करियो था मोह मोड़ियो था मोह मोड़े ईअं चइबो आहे मूंखे इहा ॻाल्हि कोन थी वणे कोन थो ॿुधां तुंहिंजी ॻाल्हि आहे इहो एराज़ अंतुमान हो मोहरिदून ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون मूं वटि कोन्हे को इल्मु मलल आला जो आला में जेका ॻाल्हि थी जॾहिं हू ख़सामत ख़सूमत पिए कयूं जॾहिं हिक ॿिए सां चुप चूप पिए कयूं जॾहिं हिक ॿिए सां गुफ़्तगु पिए कयूं हाणे ॾिठोसीं हिकु दफ़े हिकिड़े लिहाज़ खां त हीअ सॼी सूरत ख़ुशूमत जी आहे जहिड़ो लॻो पियो आहे हिकिड़ो पहिरें नबी पाक सलाह सम्झो जहिड़ो कुफार जो हलो नबी पाक चए थो हीअं त हू चवंदा न हीअं न हीअं सॼी ॻाल्हि जेका उहा ख़ुशूमत वारी इहा लॻी पई आहे हुनखे ख़ुशूमत कोन्ह चयो पर हाणे अॻिते वरी पोइ ख़ुशूमत जी ॻाल्हि हली पोइ हज़रत दाऊदल इस्लाम वटि हू जेके माण्हू आयासीं ख़ुशूमत वारा चवंदा असीं ख़ुशूमत पाक लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो हुते त त असीं ॿई पाण ख़स ख़ुशि ख़ुशूमत वारा आहियूं हिकु ॿिए सां मुंहिंजो जहिड़ो थियो आहे असांजो तूं फ़ैसिलो कर हाणे फ़ैसिलो हज़रत दाऊद इस्लाम थो करे उन खां पोइ उहे जेके जनल में वेठा हुआ उहे बि ख़ुशूमत वारा जंहिंजे पाण में हिकु ॿिए सां बि जहिड़ो कयूं चई हीअं थियो तूं तव्हां तव्हांजे करे असीं अपिया आहियूं जान में चए त तव्हां हुओ ई अहिड़ा लाइक़ु ई जो हुओ असां थोरी तव्हांखे माना कई मिंत कई तव्हां असां सां गॾु हलो तव्हां पाण ई अहिड़ा हुओ तंहिं करे हिते आया आहियो लॻा पिया जहिड़े में उहे बि जहिड़ो हिते बि लॻो पियो आहे हाणे हिते मल आला जी ॻाल्हि वरी जेका आई त उहा बि हिकिड़े नमूने सां हिकिड़ो त हज़रत आदम इस्लाम जे मत मुतलिक मुतलिक़ई हीअ जेको ख़लकींदो बुराई कंदो भुछाई कंदो धरती ते फसाद कंदो पंहिंजो रथ वहाईंदो या ॻाल्हि हज़रत सुस बकर में अची वई हली भई इन खां सवाइ मलाल आला में या बि ख़ुशम हज़रत अयूब अल इस्लाम जी जेका ॻाल्हि हा हुनजो लफ़्ज़ इस्तेमालु कोन्ह थियो पर उहा बि ॻाल्हि हिन में सूरत में आई त हज़रत अयूब अल इस्लाम जे मुतलिक़ मलाल आला में गुफ़्तगु थी पोइ पाक पंहिंजे पंहिंजे अयूब अलाम जी तारीफ़ कई चई ॾिसो मुंहिंजो कहिड़ो सुठो बंदो आहे बानू आहे पोइ त शैतान खे बि का एक्सेस आहे उते जो पहुचे थो कहिड़े नमूने सां पोइ अलाह ताला खे चई जिते बि हो हाणे उते मथे हुजे की किथे हेठां ई अलाह ताला ॿुधे थो जितां किथां ई तव्हांजी मुंहिंजी ॿुधे थो हिते वेठा आहियूं पंहिंजे घर में त बि अलाह ताला ॿुधे थो पोइ शैतान हेठि चयो चई तोखे त मूं चयो तव्हांजो हिन खे मुंहिंजे रुॻो वस्तू कर त पोइ ॾिसां छा थो करियां भोला ताला चयो त ठीकु आहे तूं पंहिंजो तोखे वस नू ॾिनो हुनजे पर हुनजे दिलि ते तुंहिंजो वसु न आहे सुभाणो अलाह इहा ॻाल्हि तमामु सुहिणी कशफ इस्तहार वारे कई आहे ऐं वरी पढ़ंदुसि इनशालाह उहो अगरि सुहिणी ॻाल्हि चए दिलि ते हुन तो वसु न आहे यानी तुंहिंजे ईमान जेको आहे हुनजो तूं खसे कोन सघंदे बाक़ी ॿियो तुंहिंजे हुनजे माल ते हुनजे मता ते हुनजे औलाद ते हुनजे ज़ाल ते हुनजे मतिलबु त फैमिली ते हुनजे जिस्म ते तुंहिंजो अख़्तियार तोखे आउं ॾेई थो चयां सुभाणे अलाह इहो मलाल आला में ॼण गुफ़्तगु अलाह ताला सां ॼण शे था जो तूं हुनखे चैलेंज कयो जे ठीकु आहे तोखे आउं ॾियां थो हाणे इहा ॻाल्हि जेका असां अची हज़रत अयूब अल इस्लाम जी इहा बि ॻाल्हि आई हिते कईसूं थोरी घणी पर मतिलबु ईअं सम्झे त हीअ सॼी सूरत हेॾा ख़ुशूमत लॻी पई आहे मुख़्तलिफ़ लेवल्स ते ऐं असांजो बि जहिड़ो लॻो पियो आहे शेतान सां उहो फौलाद फ़क़ीर जेको वीचारो हुनजो वरी फर्ज़ंद ॿियो जेको हुन डॉक्टर बलोच साहब खे लिखियो चई असांजो जहिड़ो लॻो पियो आहे पंहिंजो शैतान सां <clears throat> शैतान खे चई हुन फर्ज़ंद चयो या पाण फौलाद फ़क़ीर चयो चई त साईं असां ॿधी छॾियो आहे पंहिंजे शैतान खे ऐं ज़ंजीरुनि में जखड़े क़ाबू करे रखियोसीं चए हा पोइ ख़तु लिखियईं पोइ डॉक्टर बलोच साहब खे पोइ वरी ख़त उहे आहिनि पंहिंजा किताबनि में इहे जेके डॉक्टर बलोच जे ख़तनि जा किताब आहिनि टिनि में पोइ मूंखे उहा ॻाल्हि ॾाढी वणी मुंहिंजो वाह जो कमु कयईं शैतान खे पकिड़े ॿधी विया चई चईं असां क़ाबू करे रखियो आहे कोठी में असांजे अन पाणी सभु हुनजो बंदि आहे पोइ हाणे शैतान खे वधणु जेको आहे उहो अहिड़ा वेठा आहिनि दरवेज़ पाण पाक हुनखे हिमत ॾिए हाणे इहा ॻाल्हि ईअं थी हाणे था हलूं अॻिते हीअ वरी कंदासूं जेका दिलि ते जेका दिलि वारी ॻाल्हि आहे वरी कशफा पढ़ंदुसि हींअर कशफा मूं वटि मतिलबु कंप्यूटर खोलणो पवंदो हाणे पोइ हिन खां हीअं त ख़तमु था कयूं हिन ॻाल्हि खे इसकाल रबु कलिल मलाइक ते इनी ख़ालिखुम बशरमिन थींदा ऐं बशर खल्किया थो मिठी मज़ा फैदा सवैत हू मिर रूही फ़क़ू लहू साजिदीन पोइ जॾहिं हुनखे सिधो सवे थू माना हुनखे सिधो थी वञे मतिलबु पूरो पुख़्तो ठही अहिड़ी हू कुंभर जीअं ठाहींदो आहे कुंभर उन मिटी वञा जेका बि ठाहियो थो ठाहे थो अहिड़े नमूने सां अलाह ताला बि जेको हिकिड़ो ठाहे थो बुत हज़रत आदम अल इस्लाम जो पोइ वरी हुनखे ठाहे थो पोइ वरी शैतान मूं अर्ज़ु कयोसीं शैतान लंघियो जीअं मुर्शिद में बि थी चयो तव्हां लंघियो जीअं वाजी ठही थी शइ कहिड़ी आहे इहा पोइ हुनखे वरी चईं जॾहिं आउं ठाहे पूरो कयां वरी न फ़ीअ में रूह पोइ जॾहिं आउं पंहिंजो रूह हुन में विझां त पोइ हुनखे सजदो कजो पोइ सभिनी सजदो कयो सवाइ शैतान जे हाणे शैतान हिकिड़ो अलाह ताला हुनखे मतिलबु अख़्तियार ॾिनो इन लिहाज़ खां त इम्तिहान वठिणो आहे हुनखे त इम्तिहान कहिड़ो आहे त न नबलोखुम अयुकुम आसन अमल आहे ऐं तव्हांजो इम्तिहान वठां त केरु तव्हां सुठा कमु करे थो <clears throat> पोइ अहिड़े नमूने सां इहो इम्तिहान आहे ख़लकल मौत वाल हयात लियबलुअकुम अयुकुम आसन अमल आहे या हुन पासे वरी फरमाए सूद काफ़ मज़ त मुंहिंजो ही ज़ीनत जेका ख़लकी आहे मुंहिंजे धरती जी आसमान जी त उहा ॾिसूं त तव्हां मुंहिंजा केरु सुठा सुहिणा कमु थो करे केरु बुछा कमु थो करे पोइ सुठनि कमनि वारनि खे आहे हेॾा मोकिलींदुसि ऐं गुछनि कमनि खे आऊं हेॾा मोकिलींदुसि पोइ सुफ़ी वरी दरेश थी कंदे ॻाल्हि चवंदासीं अलाह साईं वेठो रांदि करे असां सां सुफ़ी सां गौरे पंहिंजे साईं चयो सचल मूं चयो समाल मूंखे फ़ाइदा करे उहा पाण ई पोइ खलकियो तोखे घुर्ज हुई तोखे घणी की न मुंहुं चई इंसानु कर हाणे एतिरी इजत करणु न खपे असांखे ऐं तव्हांखे हाणे हू पाण ॼाण पंहिंजो सॼी सचल ॼाणे अलाह ॼाणे पर असांखे वरी पोइ इन ॻाल्हि ते इन ते वेॾो तवजो न करणु खपे कुल सभिनी बि ऐं अजमो हुन गॾिजी बि कयूं पोइ गॾिजी जी माना इहा बि थी त हिकिड़े ई वक़्तु साॻे वक़्तु ईअं न त आऊं वरी सुभाणे कंदुसि तूं परींहं कजांइ हीअ अरीं कंदो हीअ न कंदो त इन सां न चए सभिनी हिकिड़े वक़्तु जंहिं वक़्तु हुकुम थियो तंहिं वक़्तु त हाणे असीं जेको सजदो तलावत जो कंदा आहियूं त पंहिंजो तलाव में घणो ख़र थींदो आहे त माण्हू सजदो कंदा आहिनि ॿिया जेके क़ुर शरीफ़ पढ़ंदा आहिनि पंहिंजे लिहाज़ खां पोइ जॾहिं हुते पहुचंदा उन वक़्तु फ़ौरन सजदो करणु खपे मतिलबु त जेको इहा सजदे जो हुकुम जॾहिं थियो त न करिणो आहे बसि पाण हुकुम न आहे उतरसां थो पोइ सुभाणे कंदुसि पढ़ी कंदुसि पंहिंजो पंजनि कलाकनि खां पोइ ॾहनि कलाकनि खां पोइ अहिड़ी ॻाल्हि ॻाल्हि आहे बाक़ी हा जेकॾहिं बावजूदु न आहे माण्हू रस्ते में आहे हले पियो घुमे पियो या पंहिंजो यादि वेठो पढ़े त पोइ भले वुज़ू करे उते खां पोइ छोजो निमाज़ वांगुरु आहे सजदो जेको आहे सो निमाज़ वांगुरु बावूज़ू थियणु खपे क़ुर शरीफ़ यादि पंहिंजे दिलि मझा पढ़ी सघे थो माण्हू बिना वुज़ू जे बि बुनाह वज़ू जे मतिलबु इहो कोन्हे त जिनुब जे हालति में या बुसाई जे हालति में या हैज़ नफ़ज़ी नफ़ास जी हालति में पढ़िजे क़ुर सिर्फ़ु न पर हुनजी मना आहे पोइ हुन में ज़िक्र करे अलाह ताला जो मतिलबु त अल्ला ताला नाला वठिजनि अहिड़ा ओहिड़ा पर क़ुर शरीफ़ पढ़ण जो हुकुम न आहे त माण्हू जिनूब जे हालति में क़ुर पढ़े पर मतिलबु त पर जेके बब माना बुज़ुग टुटी पियो आहे हाणे असां पाण जा बुज़ुग हर हर था टुटनि हज़ार दफ़ा माण्हू उहे त वीचारा हुआ जेके बुज़ुर्ग हुआ जेके हिकिड़े वुज़ू में पंजई नमाज़ूं पढ़ंदा हुआ पोइ हाणे उन्हनि जी असां मतिलबु त असांजो मुक़ाबिलो हुन सां कोन्हे हुनखे अलाह ताला अहिड़ी हैसियत ॾिनी हाणे पाण ॼाणनि सदन कमु ॼाणे असांजी एॾी हैसियत कोन्हे इहो वा वज़ू रही सघूं पंजे वक़्तु हिकिड़े ई वुज़ू सां निमाज़ पढ़ी सघूं असांजे तव्हां मतिलबु त हिन ई आहे इंसान जी ज़ईफ़ आहे अहिड़ो हरू भरू लाचार कोन्हे को असांखे काफ़र हो अला तव्हांखे ख़बर ई पवंदो काफ़र आहे पर पोइ हुन पे इबादत कई पे इबादत कई पोइ मतिलबु त अहिड़े नमूने सां पोइ हाणे पाण ॾियण काल या मां मन अलाह ताला पुछे थो हुनखां तोखे कहिड़ी ॻाल्हि रोकियो माना कहिड़ी ॻाल्हि अन तस्जुद तस्जुद जे उनखे सिधो करी जंहिंखे मूं पंहिंजे हथनि सां ठाहियो आहे हाणे हथनि सां ठाहिण वारी ॻाल्हि मतिलबु त हाणे हुनजी जेका माना अलाह ताला खे ख़बर आहे मुतशाबात में आहे हथु अलाह ताला ॼाण अहिड़ा हथ असांजा अलाह हथनि जा हथ कोन्हनि पर पंहिंजे ख़्याल सां ठाही कहिड़े नमूने सां हुकुम सां ठाही कहिड़े नमूने सां ठाही पाण ॼाणे उहो हथु छा माना आहे हुनजी पर मतिलबु त तौरात में बि आहे त मूं पंहिंजे हथनि सां ठाहियो हुनजो हिते क़ुर शरीफ़ में बि आहे त हिते इहो लफ़्ज़ु आहे त भई इहा आहे मूं पंहिंजे हथनि सां ठाहियो माना हुकुम सां या जेको बि अलाह ताला ॼाणे थो यानी ई बाज़ारि जीअं बि ठाही जीअं पाण ॼाणे पर पाण फरमायो त मूं हथनि सां ठाहियो पोइ हाणे असां वधीक हुजत हिन में नथा करियूं अस्तख़र्त छा तो तकबर कराए छा अस्तख बर्त आमकुंत मिनल आलीन या तूं आहीं को वॾो रईस को वॾो को मोहतर को वॾो ऊचा माण्हुनि वञा वॾनि मञा आलीन मा आल आलमा अला माना मथे मथां हू को आहीं तूं सभिनी खां छा हज़रत आज़म अलाम मूं आहे तोखे हुकुम ॾिनो आहे मूं ख़लकनि वारे तोखे बि मूं ख़लकियो आहे तोखे हुकुम थो कयां तूं वरी मुंहिंजी इन पीआरिण इहो ई मतिलबु मस्तु प्रॉब्लम जेको आहे बिटवीन अलाह अलासमानू ताला ऐं शैतान जे भई शइ हिकिड़ी मुंहिंजी इंजन हीअ जेको हाणे ठाहे चवंदा ई मुंहिंजो रोबोट्स ठाहिनि पोइ रोबोट जेको आहे सो हुनजे ठाहिण वारे जेके वस खां ॿाहिरि त थी वञे हलियो पोइ चए थो पाण इहो ठाहियो कहिड़ियूं फिल्मूं विलूं अहिड़ियूं नावल बावल लिखिया अथऊं अहिड़ा मूंखे यादि नाला कोन्हनि मुंहिंजा त पोइ मतिलबु त उहो रोबोट हुनजे वस खां निकिरी वियो पोइ हाणे जेके ठाहिण वारे खे ईंदा आहे ठाहिण वारे जे ख़िलाफ़ु पंहिंजो बग़ावत करे बीह रहियो पाण हीउ शैतान बि ईअं ठाहिण वारो ठाहिण वारो आऊं तूं वरी मुंहिंजी हुकुम जी इन राफ़ी कई आहे हुकुम जी ॾिसो बि थो करी मूंखे <laughs> तुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे अम कुन त मिनल आलीन काल अन मेन हो इहो कयोसीं चए थो मूं आऊं हिन खां भलो आहियां <clears throat> ख़लिनी من नारिन उहा ख़लक हू मिनथीनि हाणे रशीदियुनि में बिदीप साहब इहा ॻाल्हि कई त हुनखे कहिड़ी ख़बर अथई भई बाहि जेका आहे सुठी आहे ख़ाक खां यानी अलाह ताला जे वस में कहिड़ी शइ खे सुठो करे कहिड़ी शइ खे पोइ उनमें सभु मुफ़सर चवंदा त सुठी सुठा आहे तखवा में बुज़ुर्ग आहे तखवा में परहेज़गारीअ में ईमान में अलाह ताला जी ओबिडियंस में इन में वॾाई आहे हिन में सुठा आहे हिन में ख़ैरु आहे आहे बाक़ी हिन में छाहे कोन आऊं फलाणी शइ जो ठहियलु आहियां ऐं फलाणे क़बीले सां वास्तो आहे मुंहिंजो ऐं फलाणे जो औलादु आहियां पर हुन ॾींहुं ॻाल्हियूं ठिख कयां वीचारनि चवंदा आहिनि सईद जा ख़्यालु अहिड़ा अहिड़ा पोइ अहिड़ा बि बि आहिनि अहिड़ा बि आहिनि पोइ मतिलबु सईदनि जो ओवरऑल जनरली स्पीकिंग अदब करिणो आहे असांखे रियाज़त इब्राहिम अल फरमायो सूरत इब्राहिम मज़ीब आहे त याला तूं माण्हुनि जी दिलियूं हिननि ॾांहुं लाड़जांइ तव्हांजी नबी पाक सलाह सम्झो औलाद उन्हनि ॾांहुं असांजी दिलियूं लड़नि को घुरिजनि उहे असां अदब कयूं हुननि जो औलाद आहिनि या जेके अरब आहिनि मुंहिंजे करे रसूल पाका फरमायो त मुंहिंजे करे अरबी ज़बान सां मुहबत रखो मुंहिंजे करे अरबनि सां मुहबत रखो मुंहिंजे करे क़ुरेशन सां मुहबत रखो मतिलबु इन सां इन सुवाल सां मुंहिंजे करे तव्हां मुंहिंजे औलाद सां नबी पाक जो मतिलबु आहे निस्बत आहे त हुन ते वसीम असां यार उन वीचारा ॻाल्हि पिए कई त भई निस्बत आहे इहो तालुक़ु आहे हज़रत नबी पाक सलाहु सां उन करे बाक़ी हाणे जेको जहिड़ो आहे उहो पाण भो भोगींदो हज़रत इब्राहिम अल जो पीउ हो त उहो जानवी थियो त बसि अलाह ताला चयो त हीउ बेकार आहे ऐं पंहिंजो हज़रत नूह अल जो घरवारी हिकिड़ी रहिजी वई पोइ हिते बसि ठीकु आहे उहा छुटी उहा हुन हुनमें कोन्हे मतिलबु अलाह ताला फरमायो तुंहिंजे क़बीले मां कोन्हे हुनजो पुटु जेको सो पोइ हिते रहिजी वियो जेको किनान वॾो पुटु हो हुनजो हुन कोन मञी ॻाल्हि नबी पाक जी बसि नूह अल जी त ठीकु आहे उहो रहिजी मतिलबु जेको काफ़र आहे हाणे पोइ भले खणी औलाद हुजे आज़त नबी भाग सलाह सम्झो कंहिंजो बि हाणे कुफर कीअं ऐं पंहिंजो दीन तां हटियो ऐं रसूल पाक जो चयो न खे हुनजे दीन ते न रहियो हुन इसन ते न रहियो हुनजे पैरवी ते न रहियो त पोइ हाणे असांखे को लाचार कोन जो हरू भरू हुनजो पंहिंजो वेठा हू कयूं पंहिंजे हुनजी इज़त ऐं फलाणी पर इज़त करणी आहे जेको नवी पाक जो हिकिड़ो चए थो मुंहिंजो सिलसिलो हुन सां आहे चए ठीकु आहे भई तुंहिंजो सिलसिलो आहे त असीं तोसां मुहबत कयूं था हुन सिलसिले बाक़ी तुंहिंजे लक्षण तूं ॼाण तूं अलाह ताला तुंहिंजो ॼाणे असांखे जेको आहे नफ़रत न आहे करणी पंहिंजे गुनाहगार सां या फासिक सां या फाज़र सां पंहिंजो जेको चए थो आऊं मोमिन आहियां मुस्लमान आहियां चवंदासीं भई ठीकु आहे तूं मुस्लमान आहीं पोइ गुनाहगार जे करे हू काफ़र कोन थो थिए गुनाह गुनाह जे करे हाणे इहो वॾो मसइलो आहे जेको हिन जो के माण्हू वरी गुनाह थियो त इहो काफ़र थी हलियो काफ़र कोन्हे को मतिलबु त अल्ला ताला जेके ला इलाह इलाह मोहम्मद रसुल चयो आहे पोइ कहिड़ा बि गुनाह करे थो उहो ॼाणे अलाह ताल ॼाणे हुनजो हिसाबु हू कंदो असांखे हुनजी इज़त करणी आहे इंसान जी हैसियत सां हिकिड़ो इंसानु आहे असां जहिड़ो आहे असां खां बि गुनाह थी सघनि था अलाह ताला असांखे बि बख़्श करे हुनखे बख़्श करे पोइ माण्हू इहा ॻाल्हि कई न आऊं त मौत भरायां मूं को गुनाह कोन कयो आहे धरती ते ऐं बाक़ी हीअ ॿिया जेके सॼी दुनिया आहे उहा गुनाहगार आहे बसि आऊं भलो आहियां बसि सभिनी खां वरी इहा ॻाल्हि माण्हू न सोचे जो सभु को माण्हू पंहिंजनि पंहिंजे गुनाहनि जो पाण ॿार खणंदो सभु को लाथ सिर वाज़ अथनि विसर ओखड़ा मूंखे कंहिं ॿिए जो ॿारु कोन्हे खणणो न को ॿियो को मुंहिंजो ॿारु खणंदो ऐं पंहिंजो ॿारु खणंदुसि ॿियो पंहिंजो ॿारु खणंदो सिंधी में ॼाण चवंदा आहिनि बाबा सभु को पंहिंजे क़बर में वेंदो मुंहिंजो पीउ मुंहिंजे क़बर में कोन वेंदो ऐं मुंहिंजे पीउ जे क़बर में कोन वेंदुसि सभु को पंहिंजो हिसाबु किताबु पाण छॾाईंदो हुते पर पोइ नबी पाक सलाह सम्झ पंहिंजो शफ़ात कंदो या हीउ कंदो उहो इन करे जो हुन ईमान वारो हूंदो या छा मतिलबु इन ॻाल्हियुनि जो हिकु ॿिए सां वास्तो आहे भई हिन ॻाल्हि खे अहिड़े नमूने सां सम्झणु खपे ऐं पंहिंजो उनमें पोइ हरू भरू हेड़ी ॾे घणी न कजे काल अन ख़ैरु मिन होलक तिनी मिन न वारनि हू मिनतीन काल फ़ख़्रुज मिन हा फ़ इन न ख़र रजीम पोइ निकिर हितां अलाह ताला फ़रमायो हुन खे तूं तड़ियलु आहीं रजीम आहे रजम थियल आहीं पथर तोखे हण भॼी मोलाई फ़ इन अलाई ली इलाह योमुद्दीन ऐं तोते मुहंजी लहनत आहे योमुद्दीन हिसाब वारे ॾींहं ताईं माण्हू पिया तोते लहानत कंदा हुअसि या थी वञी शैतान जे उन मज़ क़िस्मत में लिखिजी वियो हलियो हुनजो हिसो थी वियो हलो हुनजे क़िस्मत जो इलाही रब हाणे चए थोनी हंज़ नज़र जेको माना मूंखे मोहलत ॾेरनी इला योसून बासत वारे ॾींहं ताईं मूंखे मोहलत ॾे त उन्हनि जा जेको कमु ख़राबु करे आहे इंसान जा काल इन खै मिन अल ज़र अलाह ताला फ़र्मायो त पोइ तूं भले तोखे पंहिंजो मोहलतु आहे परूम पंहिंजो मालूम जेको वक़्तु आहे यानी मूंखे मालूम आहे उन वक़्तु ताईं ॿिए कंहिंखे मालूम न आहे उहो उन वक़्त ताईं तोखे मोहलतु आहे काल पोइ काल बि इज़ती खैन अजमाइन तुंहिंजे इज़त जो कसम आयो फरमाए थो फरमाए थो शैतान जेको चवे थो त तुंहिंजे इज़त जो कसम आहे पा खे चए तुंहिंजे इज़त जो कसम आहे त आउं सभिनी खे भुलाईंदुसि गुमराह कंदुसि ऐं गवाह कंदुसि गवी माना रस्ते सां हटाईंदुसि कोशिशि कंदुसि इलाह इबाद मीनो मोखलसीन सवाइ उन्हनि तुंहिंजे बाननि जो जेके मुख़लिस बाना आहिनि ख़ुलूस वारा आहिनि उन्हनि खां सवाइ ॿियनि खे आऊं भुलाइण जी कोशिशि कंदुसि पोइ सूरत सभा में अलाह ताला फ़रमायो सभा वारी क़ौम जे मुतलिक़ या ॿियनि मुतलिक़ौमनि जे मुतलिक़ जेके काफ़र आहिनि शेतान उन्हनि खे पंहिंजो सही यानी जेका ॻाल्हि कई आई सा ॾिठाई त हिननि माण्हुनि में सही आहे उहा ॻाल्हि चव चवनि पंहिंजो फ़क़ालू रबना बाए दा अहादीस ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور उणिवीह आयत आहे हाणे फरमाए थो वलक़द सदक अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु फतबऊह इल्ला फरीक़म मिनल मोमिनीन पोइ जेको इब्लीस जेको सची करे ॾेखारी उन ते इब्लीस पंहिंजी अटकल या जेका फरमाए हिते सूरत स्वाद में या ॿियनि हंधनि ते त आउं हुननि खे भुलाईंदुसि हिन मुतल हिन सूरत सबा में आहे हीअ वीह आयत आहे इलाही पोइ सभिनी माण्हुनि जे मुतलिका सची लदाई सवाइ थोरनि माण्हुनि जे जेके मोहमिन हुआ पंहिंजो फता उहो इलाह फ़री कौमिनल मोबिन हुननि इताद कई जेके शैतान जो चेव में आया त शैतान सवाइ थोरनि माण्हुनि जे وما كان لهم عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخر वग़ैरह वग़ैरह इहा सूरत सभा में अलाह ताला ॻाल्हि कई त शैतान हुनखे सचो सचो पातो لدو लधो فرمائت फरमाईं त इलाहियोम काल فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول पोइ चवंदो इहो हक़ु आहे ऐं चवां बि हक़ु थो सच थो चवां हिन जेका ॻाल्हि सची आहे सा थो चवां ल अमल अन जहनम मिनख व अख मिन त पके सभिनी खे विझंदुसि जहन में तोखे खे त चयो अलाह ताला तोखे ऐं तु तुंहिंजे पोयां जेके लॻा तुंहिंजी इतबाद जिन कई उन सभिनी खे ऐं कठो करे हणंदुसि सरहाल सलाड़े पलाड़े विझंदुसि हण जहन में अजम असलो अलन अज़न हे रसूल पाक सलाहु वसलम हीअ सूरत ॼण हाणे अचे थो ततमो थो अचे कंक्लूशन थो अचे हुन में चए थो नबी पाक सलाहु खे अलाह ताला हुकुम फरमाए थो त हे नबी कुल मो असलोम अल अज़न ऐं तव्हां को को अज़र त कोन थो घुरां यानी मूंखे का लालच आहे भई तव्हां मूंखे बादशाही ॾियो या पेश कयूं तोखे छा कयूं औरतूं ॾियूं या तोखे बादशाही ॾियूं या पैसो ॾियूं या दौलत ॾियूं तोखे कहिड़ी खोट आहे जो असीं तुंहिंजी पूरी करियूं त तूं असांजी जान छॾी जो पंहिंजो असांखे हिकिड़े अलाह जी ॻाल्हि थो वेठो ॿुधाईं न कर तूं इहो चयो आऊं जीअं आऊं तव्हांखां अजर त कोन्ह थो घुरां वमा अन मिनल मु ऐं बनावट कंदड़ मथां कोन कूड़ ठाहे मूं तव्हांजे अॻियां पेश कयो आहे त बसि ऐं अलाह मोकिलियो आहे मूंखे हीउ कयो आहे कयो इहो त आउं कोन थो कयां पियो मूंखे अलाह मोकिलियो आहे मूंखे अलाह चयो आहे मूंखे न पंहिंजो वही आयो आहे ऐं उन ॿुधायो आहे त हीअ ॻाल्हि हीअं आहे ऐं तूं हिननि खे ॿुधाए भई तव्हां चङाई हिन मज़ा आहे आख़िर जो अज़ाब जेको आहे सो अचिणो आहे ऐं पंहिंजो हिसाबु किताबु थियणो आहे ऐं इन अज़ाब खां तव्हां बचो अंदर तुखरीन तसी वारा त आर पर हिते माना ऐं ठा जोड़ ठाहियां ठाही मूं ॻाल्हि कोन्हे का ऐं कूड़ झट कोन्ह थो हणा मतिलबु त अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि कोन्ह थो करियां जेका अला तला न चई हुजे मूंखे मूंखे हुकुम न थियलु हुजे हिन उहा इलाह ज़िकुरुलिल आलम हीउ जेको क़ुर आंदो अथमि हीउ जेको मैसेज मूं आंदो आहे तव्हां ते जेको आउं पढ़ी थो ॿुधायां पियो रोज़ु तव्हांखे इहो जेको आहे सो ज़िक्र आहे नसीहत आहे या यादाश्त आहे यादिगिरी आहे रिमाइंडर आहे पंहिंजो आलिमनि जे लाइ सॼी जहान जे लाइ ज़िकुरुलिल आलमीन सॼी जहाननि जे लाइ इंसानु इहो न त रुगो अरबनि जे लाइ आहे या रुगो जीअं यहूदियुनि जे लाइ हिंदुनि जे लाइ फलाणनि जे लाइ सॼी दुनिया जे क़ौमुनि जे लाइ हीउ ज़िक्रु आहे नसीहत आहे रिमाइंडर आहे पर मुन न बाहू ऐं हिन जी ख़बर तव्हां सिगो ई ॼाणंदव पक सां ल ल जी माना पक सां त चङी तरह सां ॼाण ताला मुन तव्हां ॼाणंदव न बाहू इन ॻाल्हि जी पूरी ख़बर जेका तव्हांखे पवंदी न बाहू बादहीन कुझु वक़्त खां पोइ कुझु वक़्त खां पोइ जी माना क़यामत जे ॾींहुं या कुझु वक़्त ई माना मरण खां पोइ या कुझु वक़्त ई माना जेका बि बादहीन कुझु वक़्त खां पोइ ख़बर पवंदी हाणे इहा ॻाल्हि हिते कई हाणे हिन जो हिन सूरत जो घणो त घणनि ॻाल्हियुनि में जेको आहे वास्तो आहे सूरत हिजर जेका थी पंद्रहों नंबर सूरत हज़रत इब्राहिम जी सूरत खां पोइ नहल खां अॻु में उन में जेको आहे अहिड़े क़िस्म जो डायलॉग जेको आहे सो हिबली हिसो करे त मूंखे मोहलत ॾिए वग़ैरह वग़ैरह ऐं میں جو आख़िरि में जेको जुमिलो जेका सूरत पूरी थी थिए हुन में बि हिन सूरत हिजर में अल्ला ताल फरमायो त आख़िरि में सभ हमद रब ब नबी पाक सलाह तस्बी कर अल्ला ताला जी पाकाई बयानु कर ऐं पंहिंजे अलाह ताला जो अहसान थोरो हमद तारीफ़ तौसीफ़ कर रब वकुम मिन साजिदीन ऐं सिजे करण वारनि मां थी वा अबु रब ऐं पंहिंजे रब जी परस्तिश कर इबादत कर हथ यकीन जेसि ताईं तोखे यकीन अचे यकीन अचे माना जेके तर्जुमो करण वारा जेके आहिनि सभिनी या उनजी माना करण वारा जेसि ताईं जेसि ताईं तोखे मौत अचे यानी मौत जेसि ताईं माण्हू इंसानु ज़िंदा आहे तेसि ताईं तस्बी करे पकाई बयानु करे हता इहा अची कल्ह यकीन जॾहिं तोखे थी वञे त उहो यानी मतिलबु मौत अची वञे तेसिताईं वेठो कर हाणे हिते फ़रे बादहीन बादहीन जेको आहे हीन मतिलबु उन वक़्तु ताईं सुगो ई ख़बर पवंदी उनखे बादहीन कुझु वक़्तु खां पोइ कुझु वक़्तु कहिड़ो जॾहिं इहा क़यामत ईंदी या जॾहिं मौत ईंदो या जॾहिं मतिलबु त हिसाबु किताबु थींदो या जेको बि थींदो मतिलबु त हिन ॿिन्ही सूरत जो हिकु ॿिए सां इन लिहाज़ खां वास्तो आहे अलाह मफ़ना वर हमना वर ज़ुखना व